Eh, e, Jan Etxeberri, egunon? Egunon. E, zu izan zinen eh, jakez eta xistorren abokatua, a, laro eta margarren urtean, hauziura garantia berme guziekin egintzen? Ez, bat ere ez. Dosiera e, zinez pisua zen, aipatzen zuen e, hogoita bi edo hogoita hiru ekintza, Eh, Espainian eh, izan zen eh, muntatua duzira, hango poliziak, hango epaileek zuten egina, eta Pariseko uh, epaileri igorri zuten. Baina hainbat ziren ekintza nun eta etzen ez zen asmatzen ahal, hauzi bat bakarrik izanen zela, denen uh, eh, judiatzeko. Eh, ekintza bakotsak merezi zuen biztan da, hauzi bat. Eta hor, uh, egin dutena da, emaitia uh, edo igortzea uh, Pariseko korteari, kordaziz delakoari, dosier bat, hogoita bi edo hogoita hiru ekintza batekin denak e, eh, jujatzeko. Eta bon, horako kondizionetan ez da lana seriosa, funtsesko lana e, egiten ahal, hori etzen posible. Zenbat zuen hauziak? hilabete, uh, eh, hilabete bat uh, eterdi uste dut uh, eh, hilabete, bat eterdi uh, ez adeusik eh? uh, holako dosier bat ikusteko eta uh, ekintza guziak uh, analizatzeko eta ikusteko nok egin duen zer hilabete, hilabete bate bat eterdiz, ez da uh, dosier bat uh, ikusten ahal, hori ez da egia. Nork nahi zuen hausiau fite burduatua izan zedin? Nik uste dut Parisen uh, nahi zutela dosier hori uh, ahal bezen fite judiatua uh, izan. Um, Zendako? Zendako uste dut, uh, mon, nona ikan, kondu bat uh, egiteko, eh, eta gehiago ez gero aipatzeko. Ara, zer egin duten Espeinian, eh, eh, eta ara, hori da behar uh, oai juiatu, kondenatuko ditugu, eta gero ez da problemarik izanen, Joanen dira presondegiare, bere presondegiarat, baina nehok ez du gero uh, deusik aipatuko lau jende izan ziren kondenatuak eh, kondena azkarra ukan zituztenak, baina beste jende batzuk ere eh, izan ziren ezigortuak, ez? Eh, makro hauzi bat izan zen, ala ere? Bai, zazpi, zazpi ziren Pariseko e, tribunalean e, pasatzen zirenak, baina egia da, e, hiru izan ziren kondenatuak azkarki e, Frederik Arambur, e, Esnal, eta uh, Jon Pajot, hori gida, bai. eh, Espainiako uh, justiziatik igorri zen uh, dosierra, igorri zen dokumentazioa, uh, nolakoa zen? Problema, uh, problema bat problema handi bat. Uh, zazpi urtez egon da dosier hori, paixen, eta kasine hor ez da horretaz okopatu. Uh, eh, paixeko judiak eh, zuten dosier hori, artetan egiten zituen eh, zerbait, baina uh, egon da zazpi urtez uh, Parisen, estatu berean, eh, uh, espainiatik dinda, eta uh, paixeko korteari jonda uh, zazpi urte pasatu eta, Hein berean kasik hein, hein berean. Eta hori zen problema, zen eta ez dugu eh, ez dute eh, paiseko epaileek, eh, juzuz instrukzion delakoek, deusik egin funtsesko bat, eh, gauza bat, jakiteko zer eta nola gertatu ziren ekintza horiek. Hmm. Frantzian ez da horako prozedurarik joaiten tribunalea bat, kurdaziz baten, baten aitzineat, eh, ez balimada jokonstituzion bat bakar. Mm. Eta, hor, ez da deusik izan, deusik izan, eta eh, problema, eh, hori, problema zentral bat zen, badakigu, dosiera hori, uh, muntatua izan dela, uh, unai pajotek uh, egin dituen deklarazionerekin. Mm. Baina gero, uh, unai pajotek errandu, berak deklarazione horik egien, e, egin zituela, e, torturatua izan baitzen, eta poliziaren ejanak e, emaiten zituen hak. Eh? Baina torturaren, torturaren menpean. Eh? E, eta uh, guk galdegin dugu uh, kordaziz, uh, paitseko kordaziz derakoari, lehenik unai pajot jindezan Pariserat. Erraiteko zer eta nola, nola egin zituen uh, mm. eh, deklarazioa horik, eta gero, galdegin eh, ginuen uh, ere, baliesteroz poliziaren burua, behinan biztan da, nehok ez du dretsorik egin gure golde eri. Hauzionikin eta kondena azkarrauekin, lekzio bat edo Eh, nahi izan zuten olako irakaspen bat eman erranez kasu eh, olako taldetan sartzen zirezten jendek mm. hau duzue eh, ukanen? Dutarik gabe, dutarik gabe hori da, uste dut eh, ahazain uh, ahondia, uh, behartzutena zen kondenazioak Eh? eta kondenazioen zigorrak, hein, zigorrak, euh, doikabe, euh, mesure de dissuasion bezala, euh, senditzeko, euh, bestek senditzeko. Zuk orduan eh, gaur egun jetzira abokatu, erretan zira, orduan abokatu zinen, pentsatzen zenuen orduan, oita mar urte geroago beti espetxean segiteko zutela? Ez naiz, eh, ez naiz zen batez eh, bate seur, zen eta e, gauza horiek bere, bere konteksto bat Tian, dira erabakiak hartzen, uh, mainan ba, ez nintzen bateus, batez seur haise joan entzirela gero mutil horien dako bon, gauzak. Eta orain, finitzeko hor, ikusten duzu, beraz, e, aste honetan berean e, baldintzapeko askatasun e, eh, galde narrapostuak izanen dira, eta beste, badakigu prokuradoreak beti dei egiten duela, mm-hmm. korapilu hau askatzeko argizpirik ikusten duzu, edo ez? Nik uste dut politiko uh, direla. Dei egitea beti erabaki guziak er, atakatzea, hola. Eh? eh hori, eran nahi du e, podereak nahi duela Espainiari erakutsi, hak dena egiten duela, mutikori, mutikoriek ez libratzeko. Mm. Ara, nik uste dut hori politiko problema dela bakarrik. Eh? Gero, e, biztanda, epaileek Eh, ez, ez behitira eh, poderean, poderearen menpean eh, horiek biztan da erabaki bat hartzen ahal dute libratzeko. bainan, orduan frantziak eranen du guk ahala egin dugu gure menpean diren gizonekin, prokuradoroekin, zerbait egiteko. bainan, gero, bon, epaileek egiten dute Eh, nahi utena, espainian sistemo beraduzue, eh, eta komprinentzen ahalduzue. Baina uste dut, nik frantziak nahi, uela, duela, erakutsi espainiari dena egiten duela, urratxa guziak egiten dituela, horako erabakiak eh, ez gertatzeko. Milazker, jambaz bitxabarri. Zuri.